Comhrá 2. An raibh tú ag amharc ar an gclár Prime Time aréir fá dhaoine gan dídean? Bhí. Bhí sé an-bhrónach ar fad. Tá trua agam do na daoine a bhíonn ina gcónaí ar na sráideanna. Cheap mé gur léirigh sé na cúiseanna le heaspa dídeana go han mhaith. Bhí cúpla duine ann agus bhí fadhbanna acu le drugaí nó le halcól. Ach tá daoine ar na sráideanna anois toisc go bhfuil na cíosanna ró ard. Bíonn tiarnaí talún ag méadú an chíosa an t-am ar fad agus níl aon rogha ag daoine ach cónaí ar na sráideanna. Labhair siad le bean darb ainm Lucy. Chaill sí a hárasán le déanaí agus bhí sí féin agus a hiníon óg ag dul a chodladh i seancharr a bhí aici. Is mór an náire go bhfuil rudaí mar sin ar siúl sa lá atá inniu ann. Tá an-mheas agam ar na heagraíochtaí a bhíonn ag cuidiú leis na daoine a bhíonn ina gcodladh ar na sráideanna. Tá na heagraíochtaí Focus Éireann, Clann Shíomóin agus Cumann Naomh Uinseann de Pól ag obair ó mhaidin go hoíche chun cuidiú leo. Tá m'athair ina bhall de Chumann Naomh Uinseann de Pól agus dhá oíche sa tseachtain téann sé amach go dtí na háiteanna i mBaile Dhún na nGall ina bhfuil daoine gan dídean. Tugann m'athair agus na baill eile den Chumann anraith agus ceapairí do na daoine gan dídean. Agus, má bhíonn siad ag iarraidh áit i mbrú, déanann na baill iarracht leabaí a fháil dóibh. Ba mhaith liom rud éigin a dhéanamh chun cuidiú leis na cumainn sin. Mothaím ciontach go bhfuil saol chomh maith sin agamsa agus nach bhfuil rud ar bith ag na daoine sin. Bhí mise ag ceapadh an rud céanna. Cad é a dhéanfaimid, meas tú? Céard faoi shiúlóid urraithe a eagrú? Ní bheadh aon chostas ar sin. D'fhéadfadh Comhairle na nDaltaí í a eagrú, ní bheidh le déanamh ach cead a fháil ón phríomhoide dáta a shocrú agus na cártaí urraíochta a scríobh. Ceapaim go n-iarrfaidh mé ar m'athair teacht isteach agus labhairt leis na daltaí faoin obair a dhéanann sé leis an chumann. Dá dtiocfadh sé isteach roimh an tsiúlóid, ceapaim go rachadh níos mó daoine ag siúl. Cad a cheapann tú de sin? Smaoineamh iontach, a Aoidh. Rachaimid go dtí an príomhoide anois chun cead a fháil. Is fíor don seanfhocal, Ar scáth a chéile a mhairimid.